Beraz, anik turunda, egun hon? Egun hon. E, eh, Emanon Makronen susten gatzalde zira, hemen, gure eskualdean. E, egin dituen e, bosak, bai Ipar Euskal Herrian, bai Frantzian, aski bere dira, kopuru aldetik, eran nahi du, jendeak susten gatzen duela Makronen bost urte hauek, bost urte egindakoa? Bai, uste dut, e, etzen, nola... Egana, <clears throat> ba erba, baina eh, ban, uh, eh, erana idu jendiak oartu diela, aniz gauza jadanik eginak izan atiela, batida ono aniz egiteko, si hor da, eta batida berste batzu uh, eh, ahont uh, joan uh, urruno, si hor da, baina alaike, ba, bire, bost uh, urte horietan, si hor da, biziki uh, aberatsak izan tiela, eta mm, zail, anitz zailatasunekin, ez denta izan da le COVID, izan tira le gile jon, gerla, gure eropan, eh, ordean, eh, ba, biziki zaila izan da, eta uste dut behar ba, dien diak pentsatean dila, eh, untsa bat dila gure gure egia, gure frantzia, eta behar dela gizon hori hor izan gurekin. Bigarrengo itzulirako, Macronek, ukanen du aski sustengu lepeni irabazteko? espero dut, eh, konfientzia bat badut baina alaike eh, gauzak ez dira irabaziak, behar da atxubituki akutsi e, eh, atxikiagiela demokraziari, zenta Le Pen Andrearekin ebe biziki lan jo osa izaiten alda gure biamuna, erran nahi du berak dila Europatik ateratu, otan e, ateratu, sozial mailan Anix eh, bere programan anix gaiz, gauza biziki eh, gibelatuak eh, batira, eran nahi du e, istanda LGBTen e, ingurian kontra da, e, IVGen kontra da, mojatuak nahi du horrean guzien ingurian, eta biziki laguna da putinekin, eta hori ez du ez du aitortzen, nana eta Anitzaldi aldiz du, eta bo, ez da, nik ez dut uste olako, olako programatekin uh, uh, gure herria atxikitzen dela zait eta bere, bere maila, eh, Europa mailan uh, uste dut alimaleko respetia da dela uh, Macron jaunan iguruan, eh, beste, beste Europako erri guziek biziki uh, laudatzen dute gure presidenta, bon, guk, guk salbu, eh, me, bon, hor eh, ukusten da alaike eh, nola ezan. Majorite silenzioaz hori eh, nintzatu dela eta sinesten diela eh, Macron eh, politikan. Eh, behar da, biztan da behar dela ono urruno joan, eh, me baleko eta eta se urniz ez lehenik ene, bere debatea egin nola nahizin eh, erenan, baina eta ere behar da ez da zailtasun horiekin ez du ahunt bere eh, naia egin eh, bost urte horietan eta guai bat itugu berriz bost urte gure uh, buruz uh, joaiteko eta gure errian azkarteko eta bere maila txikitzeko Europa mailan Mirazkeran trundai, Pasa egunon bat bai, Pasa egunon Pasa egunon bai. bai.